ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Pinong! Pi! Mamaya na lang, mamaya. Andito ka na? Sino ka usap? Hello? Baby? Naubos mo na yung chocolate? Magdadala! Magdadala ka pa palaro ng isang kahon! Pinong! Papablatter kita! Ano nangyari? Ano nangyari? Yung pamangkin mo. Bakit? Karating lang nito, di ba? Ano? Kausap na naman yung boyfriend eh. Anong ginawa mo? Yung Isang damukan na chocolate sa amin ng boyfriend. Baby, gusto ko pa. Oh, ano? Magdadala ka na naman ng isang kaon, ha? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Ako nakakausap kay Jobert. Ilang bu- mag- mag-iilang taon na tayo dito, kinakausap mo ako, kakanakaw niya. <laughs> ano? Naareglo mo ako na ano? <laughs> hindi, aregloin Hindi, pamangkin ko naman kasi. Baka pwede pag-usapan na natin. 300,000 ilalabas niya. Dito saan natin? Oo. Talaga ba? Bago natin niya, i-welcome muna natin. Welcome back, Kuya Jobert! Woohoo! Ito na kay Jobert, ang unang <laughs> question. Sabi ni Enzo Abrenica, bakit laging naka-shades ang mga bodyguard? Oo nga. Oo, no? Alam mo, eh, alam ko ba't nakashade sa mga bodyguard? Yan. <laughs> <laughs> ano? Alam mo, ay mga dating bodyguard kasi mga Maraming matayan. Maraming mata. Noong <laughs> unang panahon? Oo, kaya na kasi sila. Kaya, kaya ka kinuha bodyguard yan eh. Akala mo dito nakatingin pa. <laughs> Sa liwa? Oo. Kaya nga ba, ay, CCTV. Oo, parang, parang ang daming paningin yan. <laughs> yung mga bodyguard na kinukuha ng mga bodyguard ng presidente, yung nakatayo yan, pero nakatingin siya rito, pero yung mata niyan nakaganon. Cross-eyed? Hindi, hindi. Diretso, pero yung mata niyan, pag may gumalaw rito, yung bata niya pumupwesto rito, pumupwesto ron, pumupwesto ron. Kaya nila yun? Eh, kaya nilalagyan nila ng shades. Ano Para... bang ano, Kuya Jobert, ano bang banta sa buhay ng pari nung dati kung ba't sila naka-shades dati? Siyempre, nakabanta yan. Yung mga, ano, ah, ano yun? AD, tsaka... <laughs> ano yung AD? After death. <laughs> Ang tagal na natin. <laughs> Nakare, Ang tagal na natin ngayon ko nasabi doon sa ibig sabihin ng India. After death, oh, sige. Ayun. After death ng... After death ng president. Ng ano, ng hari. Ayun nga. Oh. Pagkatapos ng kumatayan niya, nag-meeting yung mga Guards. mga guards. Sabi oh. gano'n, naisan tayo ng mga pumapatay. Kailangan kumuha tayo ng malulupit Oh, na, na bodyguard. Ah. Mula sa karyaan ng ng... maraming tingin. <laughs> So, nagsishade sila Oo. Oh. para hindi nila malaman yung likot ng mata. Ang likot ng mata nun. Nung uh, yung mga guard na ba yun dati, may mga umingi na sila ng mga ID nun bago makapasok sa palasyo? Wala, alam na agad nila. Malayo pa lang, alam na nila na papatayin mo. kabisado mo na agad. Kabisado nila yung mga, Yung mga assassin. bodyguard kasi noon, alam nila yung amoy ng pumapatay ng tao, Yan, dito natin malalaman yan. Anong amoy ng... mamamatay tao, Oo. <laughs> Amoy alikabok. Amoy ba yung alikabok? Ano, amoy, amoy creamate, amoy ganun. Amoy ganun? Oo, tapos kulay aboy yung mga yan. Tapos yung mga mata yan, matatalim yan. Matatalim. Magbigay ka nga ng mga pangalan. Kumbaga may riding in tandem. Alam mo, balba, may riding in tandem. Tapos, ali eh, mga pulis. May riding in tandem na dati? Meron, kabayo. Riding in horse, tandem. <laughs> okay na. Sabi ni, ano, Jan, Quebec. Bakit sa birthday, hindi nawala ang spaghetti? Totoo yan, kay Jobert. Oo. Alam mo nung, ang unang-unang naghandaan niyan, eh, di ba mga inject? Mga Chinese. Oh, mga Chinese, ang unang-unang naghandaan. Hindi ba Italian? Ano yung eh, spaghetti yan eh? Inject. Ang unang handa ng inject noon, sopas lang, walang mga flavor. Sopas yung lang. Yung bisita ang magdadala ng flavor noon. Oh! Ibig sabihin, magpapakulo lang siya ng pasta, tapos yung mga ingredients, yung mga darating Sagot na... ko na nga yung pasta. May flavor ako pa. <laughs> may ganun. Ang hirap-hirap ng buhay. May ganun pa silang may, ano. May minsan, may magdad... Eh, ma, dalit sagot. Pag dagdating mo, may plato ka, bagong oh. kasal. Sasalukan ka ng... Pasta. pasta. Meron ka na agad dito, tetra pack. Barbecue. Oh, depende sa'yo. Depende sa'yo noong unang panahon. Pag vegan ka, oh. ang palaya. <laughs> Ang paya pasta, meron Ikaw pala na, nun. minsan asin, asin lang. Pag taghirap ka, asin lang. Minsan toyo. Plastic. Depende. Depende sa'yo. Hawak ah, yung pasta. <laughs> May sirit na rin. Kapaayad ng... Ganyan lang kalit yung, to- yung toyo kasi ang hirap nga eh. Oo. Here's your pasta. Thank you. <laughs> Sino ang nakapagdala ng talagang tomato sauce nung unang panahon. Kasi Yung- nga, spaghetti birthday. Kamatis lang yung dala niya. Ah, wala siyang pantetra pa. Wala. <laughs> kamatis lang. Wala siya, oh, binigay may- yung, ano, mahirap yung, lang binigay siya. yung pasta, ginan niya yung kamatis. Nahiya siya. Oo. Sabi niya, kamatis lang, wag! Binigay. <laughs> kamatis. Huwag mo naman ako. Ah, Oo, oo, oo. Naduro. Oo, nadurog. Hinalo-halo niya gano'n. Yun na, doon na na-invento yun. Nang spaghetti sa birthday. Oo, ah, kasi nalag- nadurog yung kamatis, nahiya siya. Ano yan, kamatis lang? Uy, hindi ah. <laughs> Nang pag ganun niya, nadurog. Oh. Tapos yung kaibigan niya, ano yan? Pag ganun, may, may, may asin sa kamay. <laughs> Doon na, Halo-halo nagkaagawan na, na. nagkaagawan na. oh, tapos natapon, natapon dun sa Paano nag-umpisa yung hotdog? May, Sa- nag, may nag, naggigisa. Oh. Nagawan sila na lang doon. <laughs> Ginisa. Yun na. Ito, ang tatawagin, sabi nung, sabi nung emperor, ano to? Ito na ang tatawagin kong. Saan ang galing yung pangalang spaghetti yan? Ang nag-away, si Ispa! Oh. Saka si Getty. <laughs> Talaga? Oh, Ispa, tsaka oh, Ge- Spaghetti! <laughs> Woo! Parang kakak. Woo! Palakpakan na sila dun. Hirap nung ginawa ko na yun, ha? Ah. <laughs> Katanong ang puso. Ito na. Sabi ni Shaira May Galino, Bakit bumibilis ang tibok ng puso natin kapag nininerbos tayo? Nininerbos tayo. Ako rin naman eh. <laughs> Bakit nga? Kasi Bakit nga, kit- kinakabahan. Oo, kinaka- Ba- ano bang, ano nangyayari sa katawan ng tao ba't tumitibok ang puso? Meron bang scientific niyan? Sa, ang scientific name ng kinakabahan, nerviosism, artisis. <laughs> Kinakabahism, artisticism. <laughs> Talaga, may ganun-ganun ba? Meron, meron, meron. Ah, meron pala. Tapos meron pa yung scientific ano name. Pang, sa tuwing ano, ano pang mga pakiramdam na kinakabahan yung kinakabahan tao? Kinakabahan ka, halimbawa, yung may mga araw na lateism, setupsism. <laughs> Sabi Hindi, pero Kuya Jobert, kung, kung tungkol sa pag-ibig, ano ba ano ano bang mga kung bakit ka kinakabahan. Tuwing kailan Nararamdaman mo yan pagka na ka na. Ano bang pwede mong unahin na sabihin bago ka mabasted? Yung kunyari, paano mo ipagtatapat? Nauutot ka ba? Nauutot ka ba? Nauutot ka ba? Nauutot ka ba? Nauutot ka ba? Hindi, Ganon? Hindi, ganito. Para maapulot sila sa atin, paano mo sasabihin na gusto mo yung isang tao? Manliligaw ka? Hindi mo naman kailangan sabihin nyo, mararamdaman ng babae yun. Pag sinabi sa inyo ng lalaki na gusto kita, magpapakit yan. Yan mo, no, no! Oo, no, oo. Ganun. ayaw, ayaw, kunyari oh, ayaw. Eh, kadiri, ay. Kaya <laughs> pumunta na tayo sa ating Great Me. Kung Kuya Jobert, mabati naman ang Catley family na gabi-gabi nanonood ng programa nyo. Gian, Gio, Catley. Yan, napashoutout po sa Bernardo family, nanonood po kami ngayon. Sasagot ka ni Kuya Jobert, binabati namin kayo. Ronaldin, Musni, Bernardo. Talaga nanonood ah. Nanonood siya ngayon. Pasya, mabati po. <laughs> El, ah, Michelle Javier Pascua ng Pangasinan at sa crush niyang si Mark Joseph Ben Hayes at sa Javier at Caparida family sa Macau. Kenneth Oy, Martinez. Ka Macau, umabot na rin tayo ng Macau, ha? What's up? Di ba may pumunta ka na rin ng Macau? Oo, oh, Macau. Hey, ah, ha, ha, ha. At syempre kay Jabard, paano tayo makakapag-ask ng question sa atin? like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila rin ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanilang mga tanungan at sasagutin namin kagaling na ano ginagawa At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Please watch. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert. Babe muna tayo, walang makulit. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.